Milí poslucháči, vítajte v našej pravidelnej relácii. Pekný deň s Adrianou Krajníkovou. Od mikrofónu vás zdraví Adriana a zo štúdia v Banskej Bystrici Peter Kršiak a Peter Spišiak. Dnešná relácia bude zameraná na vaše právne otázky a moje odpovede. Rozoberieme si postupne také zaujímavé témy, ako je napríklad osobný bankrot, dopady konsolidácie, pracovnoprávne vzťahy, náhrady škody, rozvod, práva detí. Osobitne sa budeme venovať otázke práv mužov, pretože aj keď sa to mnohým nezdá, a vychádzam tu zo štatistík, postupne sa miska váh začína preklápať a začína sa ich diskriminácia, teda budeme sa venovať zaujímavým a praktickým otázkam našich každodenných životov. Telefónne číslo do štúdia je 048 381 0101 a adresa na písanie otázok je studio zavinač slobodnyvysielač.sk Pred nami je príjemné rozhlasové poludnie a popoludne. Prajem všetkým pohodové počúvanie a nádherný piatok. Takže gong, ďalšia časť dnešného posledného pracovného dňa tohto týždňa sa začala. Poludňajšia teda časť dnešného piatku je tu a s tým aj naša relácia. Tak ako som uviedla už v úvode, um, budeme sa venovať um, skutočne takým praktickým témam každodenného života, pretože uh, ja sama si uvedomujem, že Dnešný priestor je zahltený množstvom, e, nazvem to aj balastu, ktorý nás všetkých e, odvádza od pozornosti, od podstatných tém a najmä od riešenia svojich vlastných životov e, v súvislosti s týmito podstatnými témami. My síce tieto témy aj vnímame, pretože m, hm, tie informácie sú skutočne obsiahle. Eh, z každej strany sa, eh, sa valia do pozornosti, či už aj z, mainstreamu, z mainstreamových médií, alebo z, z takých tých objektívnejších, kde by som radila aj to naše médium, Slobodný vysielač. Eh, každopádne však tých informácií je veľa a, a, a súčbečne s nimi však ale prichádzajú aj Eh, rôzne ďalšie eh, informácie, ktoré zároveň, ako vravím, odvádzajú pozornosť od už potom riešenia týchto problémov. A tak človek len každý deň sa dostáva do novej a novej informácie bez toho, aby sa vôbec pozastavil a začal riešiť teda ten skutočný problém, ktorý, ktorý mu tie informácie, ktoré eviduje, zakrátko aj prinesú. No a tieto relácie budeme teraz zameriavať, e, nasledujúce relácie budeme zameriavať na to, aby sme sa snažili tieto problémy, a, ktoré súvisia s e, existenciou, teda finančné problémy, vzťahové pro problémy, mm, ako som pravila, pracovnoprávne e, vzťahy, aj rodinné vzťahy. Začneme ich teda riešiť a hľadať, ako sa hovorí, optimálne riešenia. Ja vychádzam z toho aj z otázok, ktoré mi uh, posielate a kontaktujete ma a um, hlavne teda aj na um, moje, teda na, na e-mail, SMS-kami, telefonátmi. Dneska som mala jeden telefonát napríklad, kde pozdravujem pána a zároveň aj poslucháča, ak aj to počúva, kde mi preposlal jedno rozhodnutie súdu, ktoré sa týka mňa osobne, ktoré mu omylom e, bolo zaslané e, zo súdu, kde v tom rozhodnutí sú uvedené aj všetky moje osobné údaje. Ja skutočne neviem, čo sa stalo, ako súd mohol omylom inej osobe zaslať moje vlastné rozhodnutie s mojimi osobnými údajmi. Je to úplne taká čerstvá nová informácia, ktorú budem riešiť. Ten pán mi to rozhodnutie aj preposlal, eh, keďže ho dostal do eh, svojej dispozície, tak samozrejme ho zaujímalo, či sa aj teda jeho nejak netýka, takže niekto sa oboznámil s rozhodnutím, ktoré, eh, ktoré je plné mojich osobných údajov a môjho, môjho prípadu. A keďže pán e, vlastne aj e, mi vyjadril podporu, že je môjim aj priaznivcom, ešte z čias covidovi, takže z do okolností aj pozná e, skrz tieto moje aktivity, tak mm, samozrejme, že aj v inom prípade by to urobil, ale teda o to viac o to viac bol, <laughs> bol potešený, ak sa to tak dá povedať, že vlastne sme sa mohli aj týmto spôsobom nejak e, skontaktovať. No a to sú, to, to sú vlastne, uh, aj keď sa to možno, že nedá, ne, nezdá na prvý pohľad, ale sú to práve tie skutočnosti, ktoré nás vedú do chaotickej spoločnosti, ktorej bude, každému všetko je, hlavne orgánom verejnej moci, bude jedno, čo sa bude diať, ako budú konať. Uh, určite budem sa voči tomuto brániť a budem žiadať náhradu škody voči štátu a aj na túto tému sa budeme rozprávať nie v dnešnej relácii, ale vysvetlím vám celý postup, celý, celý, celý, celú chronológiu šablónu a dám vám návod na to, ako si naozaj jednoduchým spôsobom uh, žiadať náhradu škody od štátu v takýchto prípadoch, ak, ako je napríklad tento, alebo mnoho, mnoho iných, kde štát zodpovedá za škodu v každom jednom prípade, pretože uh, sú na to aj rôzne už je na to ustálená judikatúra, teda sú na to rôzne rozhodnutia najvyšších súdnych autor, autorít, že uh, za nesprávny postup štátu nesprávny postup štátu teda nemôže byť prenesený na ťarchu dotknutej osoby, ktorá objektívne, legitímne spolieha na správnosť postupu orgánov verejnej moci. Čiže je vylúčené, aby štát sa takto mýlil, že vaše rozhodnutie, v ktorom sa možno budú vysvetľovať dôvody rozvodu, otázky vašich maloletých detí, s, otáz s osobnými údajmi vás, e, bývalého manžela, s osobnými údajmi detí, aby bolo zaslané nejakej tretej osobe, aby štát potom na tom kývol plecom, tak tak v podstate sa nič nestalo, veď tá osoba vám to rozhodnutie aj zaslala. Samozrejme, že súd, e, a verím, že súd mi to rozhodnutie zašle, ale, každ ale každopádne došlo tu k veľmi závažnému pochybeniu, kde verejnú listinu neanonymizovanú zaslal neoprávnenej osobe. Sú to nároky spojené s ochranou osobnosti, Samozrejme môže vzniknúť aj škoda majetková, nie len nemajetková ochrana osobnosti. No ale o tomto konkrétnom prípade, ktorý nemám samozrejme e, pripravený na prednášku na dnes, pretože je to, volal mi pán pár minút pred začatím relácie, takže budeme si takéto prípady rozoberať a ja vám dám návod, veľmi logický, jasný, zrozumiteľný k tomu, ako si tie svoje vlastné práva uplatniť a takto vlastne budeme sa ďalej posúvať v také edukácii a v, vo, vašich, vo vašich aj vlastných aktivitách e, na svoju e, obranu. No a keďže mm, tých vašich otázok na mňa mi e, prichádza na, na rôzne témy, a mám zahltenú už vlastne aj e-mailovú schránku s, s tým, a ako aj s mnohými reklamami a neviem, aké máte vyskúsenosti s reklamami a so spamo, spamom, spamo, spamovými správami, ktoré nejdu do spamu, ale idú aj do riadneho e-mailu. Je nemožné, aby človek e, toto vôbec stihal e, sledovať. Takže, eh, ja som si vyselektovala eh, mm, také otázky podľa toho, aby mali všeobecný zámer, záber na to, čo vás môže zaujímať. A veľmi veľa otázok sa naozaj týka a v dnešnej dobe otázky konsolidácie, dopadov, riešení eh, s tým spojených otázok od, oddlženia, teda osobného bankrotu, pretože už dnes mnohí nestíhate splácať rôzne záväzky a rôzne uh, teda svoje dlžoby. A teda eh, rozhodla som sa, že na, na dnes urobíme tú tému toho bankrotu a uvidíme, kam teraz ešte sa eh, časovo dostaneme, pretože máme iba čas na, ja som si dneska vyhradila čas na 1,5 hodiny. No a E, v tejto súvislosti potom budeme v ďalších reláciách rozoberať aj e, teda ďalšie skutočnosti, ktoré aj súvisia s týmto bankrotom, súvisia vlastne aj so samotnými vzťahmi, na základe ktorých potom vznikajú tieto e, častokrát aj, aj zbytočné problémy a ako vravím, skrz, skrz obdobia, do ktorého sa rúčime, eh, <laughs> kde by som to nazvala, nazvala už nepretržitej konsolidácie, bude eh, to veľmi mm, dôležitou témou. To by som ešte povedala tak na ten úvodný záver, že to uťahovanie opaskov sa stalo už akousi klasikou. Eh, ja si pamätám od tej revolúcie 1989, keď som vlastne bola, končila vysokú školu. Teda už som si veci e, solidne uvedomovala. E, a pamätám si, že s nástupom novej vlády e, vyšla taká téza o uťahovaní si opaskov. Mne doslova ten terminus technicus prišiel taký vtipný, pretože za sociku ako uťahovanie si opaskov. no neviem, ja som nemala pocit, že by sa to používalo. Proste bolo to niečo pre mňa, nejaká novota, nejaké novum. Novum, lingvistické novum, uťahovanie si opaskov, ako také, bolo to zvláštne. A dodnes mi to, e, to uťahovanie opaskov rezonuje a zrazu nástupom každej vlády počúvame jedno, že je potrebné si uťahovať opasky ale to už zás na nejakú dobu a potom už, už bude fajn. No a keď príde ďalšia vláda, tak táto zvali na predchádzajúcu, že teda musíme si ďalej uťahovať opasky, pretože oni to robili zle, ale teda už, už a hlavne pred, pred voľbami sa sľubuje, že už oťahovanie opaskov nebude, no ale keď tá vláda nastúpi a potom povie, že sa už hlbšie pozrela do, ja to tak zjednodušujem teraz, že sa už tak hlbšie pozrela do toho účtovníctva nášho štátu, no a zistila, že fú, je tu riadny bordel, no a uh, musíme si teda tie opasky uťahovať. Takže uťahovanie opaskov pokračuje ďalej, no a takto to ideme už od 89. a stále si tie opasky len uťahujeme. Ja neviem ako vy, ale ja mám toho skutočne plné zuby uťahovania si opaskov. Aj keď ehm, samozrejme to chceme byť štíhle, takže máme akože rady si ten, ten opaštek, ak vieme, utiahneme. Ale nikto netlačí, lebo to potom naozaj nie je, uh, nie je to uťahovanie opaskov, o ktoré, o ktoré ide. Čiže uťahovanie si opaskov budeme aj, budeme aj to riešiť. A avšak, ale na druhej strane, zase aby sme veci nevideli tak pesimisticky, si je treba povedať, že síce si uťahujeme tie opasky, ale zase sa neupaľuje dnes na hranice. A teda máme to v porovnaní s e, aj inou minulosťou lepšie. A teda s takou potrebnou dávkou aj optimizmu, motivácie, draftu a poznania nastavených pravidiel, teda poznania zákona, sa dá úspešne existovať. No a o tom zákone a o tých zákonoch a o tých nastavených pravidlách a ako sa v nich pohybovať, ako v nich plávať, sa budeme rozprávať. Takže, informácie je treba čerpať, je treba prijímať a osobitne odporúčam mm, osobitne odporúčam, ak chcete vedieť objektívne informácie, <laughs> je to trošku ako um, možno, že náročnejšie na čas, alebo je to tam dôvodovek ťažšie, Uh, nepríjmať nejaké instantné komentáre a, a to už ale z akejkoľvek strany, či už sú podané v dobrom, alebo z, či už sú podané s úmyslom proti vlády, alebo s úmyslom v prospech vlády, pretože e, každý, kto robí nejaký rešerš teraz sú v mode rešerže, rešerže, aj k tomu sa dostaneme, rešerže e, judikatúry, ktoré budú, bude používať, budú používať súdy, čo ja vidím ako ďalší krok do obrovského problému cez umelú inteligenciu, ale k tomu osobitne prídeme. Teraz skutočne budú zaujímavé témy. Čiže, bude, čiže e, ja osobne uh, odporúčam vypočuť si alebo čerpať priamo zo zdroja uh, toho subjektu, toho orgánu, pretože sa bavíme o veciach verejných, toho orgánu, ktorý o konkrétnej veci rozhoduje a urobiť si svoj vlastný záver. Tento je si zase možné urobiť, ako som vravela, iba za podmienky poznania tých nastavených pravidel, teda zákona, pretože bez tohto poznania je ťažko sa k určitým otázkam vyjadriť a potom je človek odkazaný buď na subjektívne názory z jedného alebo druhého spektra ideologického nastavenia spoločnosti, doslova tak. Takže odporúčam e, čerpať priamo z pozrieť si tlačovku konkrétneho orgánu, konkrétnej osoby, e, počúvať tieto relácie, v ktorých budeme sa k týmto témam e, vyjadrovať a budeme sa venovať aj právu ako takému, ktoré keď človek chápe, tak chápe potom úplne inak, e, o čom to vlastne je, vie vyčítať veci medzi riadkami, vie, vie pochopiť tie procesy, ktoré, ktoré nastanú, ktorým inak naozaj nerozumie a potom znova opakujem, je odkázaný len na tie názory z rôzneho spektra spektra strany. No, takže e, ja som sa na základe týchto vašich otázok, som si teda vyselektovala to, že budem sa venovať dnes tomu bankrotu, osobnému bankrotu, pretože mm, mnohí mm, máte aj, a, mnohí celkovo majú tiež, keď nasledujem tie štatistiky, a vnímam, počúvam ľudí, ktorí mi, e, ma oslovujú jednak so svojimi prí, prípadmi a jednak s prípadom teda a, a susedovi sa stalo to a, a viete čo, a švagrina a títo, hej, takže e, a, a za tých 30 rokov a teda aj za posledné obdobie za tých 30 rokov um, teda už pomaly tej praxe a a poznania teda tej spoločenskoprávnej situácie už vlastne človek vie vyvodiť, o čo ide a, a musí sa vedieť k tomu postaviť. No, takže e, budeme sa venovať tomuto bankrotu, teda odlženiu ako takému, kde vám vysvetlím vlastne, ako sa dá e, v tejto naozaj ťažkej, e, ťažkej spoločensko-finančnej situácii uh, výjsť tak, aby vedeli ste nejak fungovať normálne. Pretože uh, rodiny, ľudia, jednotlivci, um, podnikatelia sú zaťažení uh, rôznymi záväzkami, úvermi, požičkami, uh, rôznymi, rôznymi nesplatenými uh, dlhmi, cez ktoré, pre ktoré doslova nevedia kľudne spávať a vznikajú tým potom konflikty aj v rodinách. Ak, teda poďme na ten bankrot, osobný bankrot. Čiže budeme sa najprv venovať e, vyslovene takým subjektívnym, e, teda otázkam, teda e, subjektov e, súkromného práva a ich teda, e, ich, teda mm, finančného postavenia ako vravím, e, je to téma vhodná pre každého, či už pre neho samotného, alebo pre jeho e, okolie, alebo pre budúcnosť, do ktorej sa môže dostať. Budeme si veci samozrejme rozprávať tak, mm, tak všeobecnejšie, aby teraz sa najprv pochopilo, o čo to ide. A ak teda budú, môžeme si niekedy urobiť potom aj nejaké teda vyslovene až praktické, praktické cvičenia, Eh, kde ak budete mať zaujímavý problém, ten môžeme potom aj verejne eh, rozanalizovať eh, samozrejme za dodržanie anonymizácie údajov a, a takto vlastne sa môžeme posúvať. Treba si ešte aj uvedomiť jednu vec, že pokiaľ budem rozprávam o práve, o princípoch, budem zachádzať aj do teórie práva a tá teória práva, ktorá platí pri bankrote, ktorú budeme dneska preberať, tak tá platí mm, aj v každom inom jednom odvetvi, aj v oblasti zákona o poľovníctve, aj v oblasti lodnej dopravy, aj v oblasti trestného práva, rozvodov, v oblasti na mm, predpisov o ochrane verejného zdravia. Proste to právo, ak platí, proste to právo, to právo, ak, ak teda je tu nejaká norma, ktorá je, ktorá, uh, ktorá um, je platná a účinná, tak jej tézy, jej princíp, čo sa týka hľadiska teórie práva, platí na, v každom jednom prípade. Ak sa povie teda bankrot, tak uh, to si obvykle človek predstaví, že mm, že niekto zle hospodáril alebo prešvihol svoje uh, možnosti a um, nerozumne, sa, sa, nerozumne si, si vytvoril dlhy, ktoré nemáš čoho zaplatiť. Nemusí to vždy tak, takto byť, pretože uh, na to, aby ste vy neboli schopní platiť svoje záväzky, má vplyv množstvo ďalších premenných, vrátane aj takéto konsolidácie, ktorú um, priniesla eh, táto vláda a zaťažila občanov výdavkami, s ktorými v čase, keď vstupoval do nejakých právnych vzťahov, objektívne nepočítal. Je veľmi zlé, ak počas uh, hry sa zmenia pravidlá hry. Je nemysliteľné, že počas futbalového zápasu e, zrazu sa niekde e, niekde na strane e, rozhodcovia dohodnú, že teraz budeme pískať inak a začnú pískať inak a, a proste máme chaos. No a to isté niečo, teda to isté, ale je, z inej oblasti, uh, sa vlastne deje v súčasnosti, keď vláda prijala e, konsolidačné opatrenia. Ja teraz sa nechcem venovať, či musela, nemusela. E, ak musela, čo akceptujem, lebo stav je naozaj zlý a to nie je len na Slovensku. Čiže ak musela, evidujem, teda akceptujem, ale čo neakceptujem je to, že ona aj menuje dôvody, ona aj označuje E, zodpovedné subjekty. A tu, ne, tu neakceptujem to, že tie zodpovedné subjekty za to teda nenesú zodpovednosť. A nejde otázku, že ako to postavil Žilinka, že Fico nepodal trestné oznámenie, ale ide o otázku, že Žilinka, teda orgány v trestnom konaní, OČTK, nezačali proti týmto osobám konanie a vedia to z médií, vedia to majú rôzne informácie, ľudia im píšu, ľudia im podávajú trestné oznámenia a oni tie trestné oznámenia odmietajú. Čiže ehm, čo je na kritiku voči Smeru, to ja aj kritizujem, ale rozhodne nie je na kritiku voči Smeru, že, že Fico alebo vláda e, nepodávajú trestné oznámenia, pretože oni tu nie sú na to. Na to je tu, na to je tu generálna prokuratúra a OČTK organičné v trestnom konaní. A títo s tým nič nerobia. Takže ono je veľmi ťažko potom prijať uh, tú tézu, že mám si znova uťahovať opasok a, a mením pravidlá hry, od teraz budem mať iné výdavky, pričom môj rozpočet, moje, moje dlžoby, moje záväzky sú nastavené na úplne inom základe, na tom, že tak, sú, sú teda tak, samozrejme, človek musí rátať aj s nejakou infláciou, ale toto nie je o inflácii, s ktorou, s ktorou predpokladá, ktorú teda predpokladá, konsolidácia je úplne, uh, úplne mm, je, je to je to, je to iný charakter uh, problému. Čiže s tým človek objektívne nerátal a zrazu mu to zmenilo tie jeho pravidlá hry a dostávajú sa ľudia do, do týchto situácií, že uh, firmy sa aj zatvárajú, súkromní podnikatelia sú znechutení a vláda ďalej a ďalej už či nútenie nepriamo nútenie, teda že situácia ju, vinu, ju, ju prinúcuje, alebo z akéhokoľvek dôvodu, ale fakt je, že ďalej a ďalej konsoliduje a rozmýšľa konsolidovať. Ešte tu spomeniem v tomto kontexte, ja som čítala článok, kde sa vymýšľajú ďalšie nové pravidlá z na kaderníčky a, alebo chcú sa vymýšľať nové pravidlá na kaderníčky, naozaj neviem z ktorého média som to teraz brala, uh, kde, kde dokonca tuším, aj Robert Fico sa vyjadril, že je nemysliteľné, že sa vás v obchode spýtajú, či chcete bloček, pretože to má byť povinnosť e, tohto, mm, tohto predajcu alebo toho poskytovateľa služby vám ten bloček dať. A Týmto, týmto, spôsob, týmto štýlom my môžeme naozaj očakávať, že o chvíľočku to bude povinnosť zobrať si bloček a nejakej náhodnej kontrole sa preukazovať tým bločkom. Až tak sa idú škrtiť tí podnikatelia, ktorí za, majú inak nastavené svoje rozpočty, svoje záväzky a potom sme teda v tej dnešnej téme toho bankrotu. A e, ja keďže mám skúsenosti, ako to funguje vo Francúzsku, tak e, ja som naozaj stala prekvapená pri tej hláške, že že, že aj drzosť zo strany obchodníka sa vás pýta, či chcete bloček, pretože uh, na jednej strane sa bavíme o zelenej politike a na druhej strane uh, škrtíme uh, podnikateľov, ja neviem, z čoho chce, chce štát fungovať a ďalej sa uvažuje aj o priškrcovaní, uh, finančnom priškrcovaní a rôznych záťažových ďalších odvodových z povinností bohatých ľudí, s čím ja absolútne nesúhlasím, pretože uh, bohatý človek je, je po väčšine, po väčšine úspešný človek. A úspešných ľudí treba podporovať. Pretože ak nebudú úspešní ľudia, tak nebude ani, nebude ani, nebude ani zvyšok spoločnosti. Spoločnosť nevie fungovať na neúspešných ľuďoch, nevie fungovať na, a už vôbec nie na, a teraz to nepoviem dehonestujúco, ale nevie fungovať na plepse, nevie fungovať iba na, na robotníckej triede, veľká čest jej, ale nevie. To niečo, aby robotnícka trieda mohla fungovať, musí tam ten nejaký baťa byť. No a my toho baťu budeme, budeme zosekávať a ja nesúhlasím s, s týmto riešením. Uh, to, je podľa môjho názoru, ja nie som ekonóm, ale podľa môjho názoru je celý ten koncept, ako to ide a potom každého, uh, celý od počiatku zle nastavený. No ale vráťme sa ešte k tým bločkom, eh, ja keďže mám z toho francúzska skúsenosti, tak tam v, všade v obchode, v každom Carrefouri, čo sú už povedzme, že eh, Carrefour je ináč najuznávanejšia obchodná sieť, francúzska sieť vo Francúzsku, oni sú, a tie Carrefoury sú naozaj veľmi kvalitné, u nás v Košiciach bol Carrefour, zanikol, neviem prečo, uh, ja sama veľmi rada tam do Carrefouru chodím, majú naozaj veľmi kvalitný tovar za um, výborné ceny e, tovar, ale to je rovnako aj v iných reťazcoch aj v iných butikoch súkromných, kde sú aj maličké obchody. No ale v každom jednom z týchto obchodných, mm, u v každom, u každého obchodného predajcu sa vás opýtajú, že či si prosíte tiket. Poviete áno alebo nie. Ja vôbec nič zle v tom nevidím, pretože on, ten podnikateľ, nezataj, nemá úmysel zatajiť príjem. No a vy, ak raz nechcete ten tiket, no tak vám ho nevydá. A my znova vieme vymýšľať a ľudí dusiť, doslova dusiť, aby boli povinní si tie bločky brať. No veď keď ho raz nechcem, prečo mi ho nanúcuješ? Čiže ja to vnímam ako ústretovosť, kde sa vás za každým obchodník spýta, madame, monsieur, Ehm, proste si tiket na no, vypovetie, výhodno. A tu premiér sa, sa zapodieva takou otázkou, že asi ide o úmysel e, daňového úniku. No a, a, a keď takto pôjde táto spoločnosť, tak tu naozaj sa dostaneme, dostaneme do, do toho, že bude povinnosť tie bločky brať. Na druhej strane a to už teda nie je Ficová chyba, ale je to chyba, ale znova štátnych orgánov, nestihajú tých, ktorí sú zodpovední za to, že Fico potom kritizuje, že sa vás obchodník pýta, či si chcete zobrať boček. Proste celé zle od počiatku až po riešenia. E, pokiaľ štát sa pokiaľ štát súčasne s uťahovaním opaskov nebude brať na zodpovednosť tí, ktorí za to uťahovanie opaskov sú zodpovední, je je absolútne vylúčené, aby niekto, kto, kto, je, kto evidentne z, alebo teda dôvodne s veľkou pravdepodobnosťou spôsobil tento stav, aby bol premiestnený na inú funkciu, aby pokračoval ďalej vo, vo, vo politickej činnosti. A, a občan, obyčajný človek, aby potom si musel sadnúť k slobodnému vysielaču a počúvať, ako ísť do bankrotu pretože on je ten, ktorý za e, defraudáciu finančných prostriedkov niekým, koho aj táto vláda označuje a poukazuje na Matoviča, na Hegera, na Odora, na Mikasa, na celý tento, e, tento mm, v podstate na celú túto by som nazvala tú režimovú covidovú generáciu politikov, a na druhej strane ich štát nestíha, ale vy ste ten, kto budete platiť za tieto, za, za túto sekeru. Zároveň tiež sa po schválení konsolidácie dopočujete, doslova na druhý deň, že neviem koľko miliard ide byť znova, e, už teda jedno akým spôsobom, či materiálne, či finančne, či akokoľvek, aj to je jedno na akýkoľvek učil, z týchto peňazí, ktoré vám zoberú, a vy musíte ísť do bankrotu a dobre počúvať dnešnú reláciu, tak z týchto peňazí pôjde znova dar na Ukrajinu. No a tieto veci ľudí naozaj rozhodia a opravnenie ich rozhodia. No takže sme v situácii takej, že chtiac, nechtiac sa e, človek musí v tom práve vzdelávať, rovnako ako aj v otázkach zdravovedy, pokiaľ chce byť dnes zdravý a nechce sa nadopovať eh, rôznymi chémiami eh, v podobe vakcín a neviem akých iných eh, opatrení na ochranu verejného zdravia, nie svoju ochranu, pretože to neboli, <laughs> nechcem sa veľmi k tej téme vrácať, ale to neboli opatrenia na ochranu života a zdravia osôb, to boli opatrenia na ochranu verejného zdravia a verejné zdravie je systém zdravotníckých zariadení. Čiže to, to je úplne, no a pokiaľ človek tomu nerozumel, no tak si na ochranu Eh, ochranu biznisu nemocníc nasadil ruško a chodil sa dávať šprtať a potom do seba pichať vakcíny, aby zdravotníctvo, aby systém zdravotnícky tak, ako eh, funguje, čerpa peniaze zo štátneho rozpočtu, mohol ísť. Eh, ešte tu nám dopoviem, a to všetko súvisí s tým, prečo človek musí ísť do bankrotu. Ešte dopoviem jednu vec a nad tým by sa mali ľudia takisto veľmi mm, zamyslieť. U nás sa hovorí, koľko peňazí je potrebné dávať stále do zdravotníctva. A skúste si popozerať štatistiky a ako, ja nechcem tú tému rozoberať, Uh, ja nie som presvedčená o tom, že tie miliardy sa musia do zdravotníctva liať. Uh, ja to skôr vidím ako dobrý, um, znova dobrý zdroj uh, peňazí pre korupciu a obohacovanie sa za istých skupín ktoré na tejto e, politike štátu majú záujem. Samozrejme, že do zdravotníca je treba dávať peniaze, ale mm, neviem, či až k tomu sa dostanem, ale ak by ste teda niekomu sa chcelo pustiť do toho, dá sa vyrátať, e, koľko isté, koľko napríklad na jedného človeka vyjde nejaké nejaká starostlivosť aj pri nejakých e, operáciách závažných, menej závažných a tak ďalej. A ono, keď si to zrátate, jednoducho tam potom tie čísla uh, nepustia. Takže uh, sledovať veci, zistiť si a nepríjmať len čiste vyhlásenia, pretože sú vyhlásené, uh, ale počúvať tieto vyhlásenia, počúvať priamo ich a um, vzdelávať sa v, v tom, v čom je už dneska naozaj potrebné sa vedieť vzdelávať. A tu radím aj tú umelú inteligenciu, bez ktorej sa naozaj nepohneme a budeme sa aj venovať aj hľadiska práva. No a potom si robiť na týchto všetkých základoch e, svoj vlastný, e, na týchto informáciách, na týchto vstupných údajoch robiť vlastný názor. Takže ten bankrot, o ktorom budem dnes hovoriť, súvisí e, skôr, skôr by som povedala, súvisí v menšom percente s mm, subjektívnym dôvodom dotknutej osoby, než s tým, že na ňu vplýva množstvo premených veličín z exteriéru, ktoré ju potom dostali do tejto situácie, v ktorej sa ocitne už potom absolútne sama. No a potom mi to prichádza <laughs> na, na, do mojej schránky e-mailovej, do telefónu tie otázky a tak ďalej a ľudia sú zúfali, frustrovaní a, a nevedia, kde, kde sa pohnúť a ako začať. Uh, tak teda ten bankrot ešte raz, nie je to otázka toho, že niekto je neschopný. Samozrejme, aj, aj, aj to je predcení svoje možnosti, schopnosti, ale ale tak každé podnikanie je riziko. Mm, bankrot, do bankrotu sa, teda osobný bankrot, alebo do problémov si um, môž, sa môžete dostať aj e, teda mimo podnikania. No a um, je to treba naozaj vedieť, riešiť. No, takže najprv si tak poďme vysvetliť, e, lebo budeme pracovať s rôznymi pojmami, ako je úpadok, platobná neschopnosť, predlženie a osobný bankrot. Takže poďme stručne na, na taký ten úvod, aby sme sa potom v pojmu vedeli orientovať. A ja budem sledovať aj čas, aby sme to mm, ne, neprešvihli. Takže, e, čo je to... Čakajte, by som si to niekde nastavila. Eh, idem do svojich poznámok. A mne tu, možno ste aj počuli, zase ten počítač eh, hučal, tak sa ospravedlňujem, ale už je tak zahltený tým všetkým, že eh, ledva ťahá. No. Čakajte, kde som to dala. Tak, Dobrý deň do štúdia Pánska by si sa, sa hlási teraz Spričak. Pani Krajníková, telefóny dvíhať alebo neskôr? E, zatiaľ nie. Po, ak, ak máme nejaký telefón, tak môžeme ho vybaviť. Ak je Nemáme na linke teraz žiadny. nedovolá. Dobre, tak môžete to, môžete to zatiaľ vypnúť a potom po pesničke uh, by sme dali telefonáty, čo aj vlastne teraz tým pádom oznamujem. Dobre, ďakujem Peter. Takže uh, dlžník, hej, dlžník poviem, vieme, čo je. Dlžník je v úpadku, ak teda platobne je neschopný alebo predlžený. Povieme si, čo je to predlženie. Uh, dlžník má povinnosť e, ale úpadku prechádzať a v prípade, že mu hrozí, musí bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Dlžníkovi hrozí úpadok, najmä vtedy, ak je v kríze. A krízo sa podľa zákona má mm, taký pomer vlastného imania a záväzkov, pokiaľ je menší ako 8 ku 100. Čiže to sa zhruba dá vyrátať. Opakujem, je to zákona povinnosť predchádzať tomu. Uh, platobná neschopnosť je, keď fyzická osoba je platobne neschopná, ak Mm, teda nemôže plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Aspoň jeden. Právnická osoba je platovne neschopná, ak nemôže plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Pri posudzovaní platobnej neschopnosti dlžníka sa za jednu pohľadávku považujú všetky pohľadávky, ktoré 90 dní pred podaním návrhu pôvodne patrili jednému veriteľovi. E, čiže pokiaľ aj by vám bolo niečo nejasné, tak môžete písať do slobodný vysielač zavináč mm, no ešte raz <laughs> slobodný vysielač uh, sekundu a studio zavinač slobodný vysielač.sk Čiže ak by ste niektorým e, veciam e, nerozumeli alebo niektorým pojmom, termínom. Čo je predlženie? Predlženie je ten, kto má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov prevyšuje hodnotu jeho majetku a tu sa vychádza už z účtovníctva alebo potom zo znaleckého posudku. No a čo je osobný bankrot? Uh, osobný bankrot je niečo ako malý konkurs. Uh, z dôvodu urychlenia alebo zefektívnenia takéhoto konkurzného konania eh, môže eh, aj súd za malý konkurs eh, môže teda súd aj ten malý konkurs realizovať aj v prípade podnikateľov, ak splňajú aspoň dve z nasledujúcich podmienok a to, že majetok, ktorý je predmetom konkurzu, neprevyšuje istú sumu, bolo to 165 tisíc eur, Teraz by som musela pozrieť do aktuálneho zákona. to, to, sú, e, ďalej, skutočnosti, ktoré už potom by sa konkrétne týkali nejakých čísel, tak tieto by sme si potom upresňovali, lebo naozaj tie zákony sa mm, každú chvíľu menia. Uh, účtovníctvo nevykazuje tiež zákonom určený obrad a uh, pred vyhlásením, a podnikateľ nemal pred vyhlásením konkurzu viac než 50 veriteľov. Čiže Vtedy, ak v prípade teda podnikateľov sa vie urobiť ten bankrot ako malý konkurs. No a osobný bankrot môžu využiť aj fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi a vedie sa voči ním exekučné alebo o, podobné vykonávacie konanie. My sa budeme venovať aj exekučnému konaniu, lebo to je tiež veľmi veľa o, k tomu otázok. A Ehm, tam si ale dáme viacej týchto, týchto potom asi relácií, pretože ehm, s exekúciami aj, potom, aj dobrovoľné drážby, s tými sa skutočne ehm, vrecia začínajú, začínajú roztrhávať a sypať z nich. Ten osobný bankrot nebol na Slovensku mm, až tak využívaný ako konkurzy, eh, pardon, ako exekúcie a, a od roku 2017 sa to, pretože to bolo komplikované, ale od roku 2017 sa tam potom už legislatíva, legislatíva nejak um, zjednodušila. Uh, po novom um, už ani nemusí mať dlžník um, minimálny majetok v hodnote tisíc, okolo 1700 eur a znižila sa aj výška poplatku za predavok na odmenu správcu. Uh, a to je dôležité to, že mm, tieto peniaze si dlžník môže požičiať aj od Centra právnej pomoci. Pretože problémom bolo to, že ľudia ich chceli ísť do osobného bankrotu. E, niekedy mohol zastupovať aj advokát e, dotknutú osobu. Dnes to môže ísť iba cez Centrum právnej pomoci. A nemala tá osoba, e, <laughs> nie je to na advokáta, ale nemala na nemala ani na poplatky, e, tieto zákonné poplatky, takže Centrum právnej pomoci aj v tejto otázke pomôže. Avšak túto sumu je potom treba do, určite, do určenej lehoty e, vrátiť, lehota bola určená 3 roky. Ak e, tu je ďalej podstatné, že ak osoba nemá žiaden majetok, okrem uvedenej sumy, nebude v procese bankrotu už hradiť žiadny ďalší poplatok. Ak e, osoba by mala nejaký majetok, prípadne ďalšie trovy e, sa uhradia e, správcovi z takto rozpredaného majetku. Ďalej, potom tom roku 2017 sa zmenila aj sa určila nepostihnutelná hodnota obydlia dlžníka na 10 tisíc e, eur. A dôležité tiež je povedať, že osobný bankrot sa môže e, využiť raz za 10 rokov. E, hovorím teraz informácie, ktoré boli, ako bol zákon po roku 2017 zmenený a o chvíľočku prejdeme do súčasného zákona a od tam a diaľ vám potom poviem presné, presné aj presne informácie ku dnešnému dňu. A je, len, je potrebné aj pochopiť ten systém vlastne, čo je ten bankrot, eh, prečo bol, prečo nebol, ako sa menil, pretože mm, je možné, eh, pretože eh, práve platí, práve platí aj, aj teda istá systematika konaní, ktoré prechádzajú z niektorých období do súčasných období a posudzujú sa potom podľa ešte pôvodných zákonov z nejakej časti, z nejakej časti do, prichádzajú do mm, už podľa novej úpravy e, situácia alebo konania mohli byť začaté podľa starej úpravy a mm, ešte nie sú skončené. Proste je tu strašne veľa množstva vecí, ktoré je potrebné poznať aj podľa, e, podľa pôvodnej právnej úpravy, podľa nejakej mm, následnej úpravy a potom podľa aj e, stavu ku dňu, kedy o tom bankrote v tom malom konkurze ideme e, konať. E, ako teda prebieha ten proces osobného bankrotu v praxi? Tak e, najskôr je potrebné kontaktovať Centrum právnej pomoci. To je povinnosť, pretože ono rozhodne, či bude dlžníka zastupovať centrum, alebo ono určí advokáta. čiže cez, ta, cez toho advokáta môžete, môžete síce mať advokáta, ale cez Centrum právnej pomoci, čiže vy neviete uh, e, len teda sám, sám si teda advokáta uh, zobrať a zaplatiť, aj keby boli finančné prostriedky, avšak nie sú finančné prostriedky, preto vy idete do bankrotu. Je veľmi opatrné je, aj sa vedie teraz správať potom, ak raz sa budete prezentovať, že teda ste v týchto e, dlžobách a na druhej strane budete robiť kroky, ktoré budú ako vykazovať, že ono asi tie finančné prostriedky máte. Samozrejme, že tu trošičku odbočím. Uh, sú situácie, keď vy nemáte finančné prostriedky na súdne poplatky, a teraz myslím na iné konania, a žiadate súd o, o úhradu, o, o, pardon, o odpustenie súdnych poplatkov a súdy vám tu vytknú, že, že Ehm, keď máte na to, tak potom máte aj na súdny poplatok, pričom vy môžete mať iné veci hradené naozaj zo strany príbuzných, zo strany blízkeho, eh, blízkych osôb a podobne. A tieto veci ale je treba vopred súdu eh, vysvetliť, aby sa ešte veci nezamietli skôr predtým, než eh, by vôbec ste sa do nejakého konania dostali. Čiže ak by sa mohlo zdať v nejakých súdnych konaniach, že vy mm, sa zdáte, že tak máte majetok, keď môžete si toto zaplatiť tamto, tak je treba poukázať, aby Slovenia aj v žiadostiach o oslobodenie od súdneho poplatku, hovorím teraz som v inom, v inej problematike, ale je tam potrebné osobitne uviesť, že pokiaľ máte uh, Eh, že pokiaľ teda, aké máte výdavky a kto tie výdavky uhrádza. Pretože vy môžete mať, eh, vy môžete žiadať o oslobodenie súdneho poplatku, nemáte, nemáte finančné prostriedky, ale vaše náklady možno predstavujú nejakú sumu, ktorú uvedete, kto uhrádza. Čiže mm, nie sú to potom vaše, vaše vlastné prostriedky. A tým pádom vy viete splňať tú podmienku oslobodenia od súdnych poplatkov. Eh, súdne poplatky sú inak naozaj uh, veľmi uh, tiež chulostivou otázkou, na ktorú sa pýtate, pretože pretože uh, zlata tam musíte spadať do teda istej, uh, ak nejaký príjem máte, do nejakej uh, istej kategórie, uh, ktorú súd posúdi, že a je to aj na subjektívnom posudzovaní mnohokrát súdu od stola nejaký vyšší súdny úradník, ktorý predvčerom skončil školu a Ehm, nemá, nemá ani prax, nemá ešte ani svoje vlastné životné poznatky a ide rozhodovať o, o oslobodení od súdnych poplatkov človeka, ktorý sa dostal do ťažkej životnej situácie, ktorý ani možno ju nevie vysvetliť tomuto súdu, ale nedostane ani právnika cez centrum, pretože nesplní <laughs> podmienky uh, nejakého finančného, finančného limitu, do ktorého má spadať, ale skutočne aj pri tom finančnom limite, do ktorého spadá, je v situácii, že nie je si schopný tie poplatky zaplatiť a teraz znova opakujem, nemá na právnika, nemá ale, nesplňa ale podmienky pre právnika cez centrum a ostáva jeden zaciklený e, kolotoč, o ktorom rozhoduje nejaký absolvent, e, vyšší súdny úradník, ktorý, ktorý vydáva potom cez umelú inteligenciu naskladané vety a sú to, sú to samé halucinácie. Eh, to právo naše ide veľmi zlým smerom a, a, a znova sa tu využíva to, že ľudia ho nepoznajú a môžu im napísať čokoľvek. A, a je to vybavené. No takže poďme naspäť na ten bankrot. Čiže Centrum právnej pomoci, treba to tam, treba ich požiadať eh, a vlastne oni rozhodnúť, či, či vás, teda ako, vás, ako budete zastupovaní. Uh, eh, pri odložení formou uh, konkurzu, ak dlžník nemá majetok, hradí odmenu advokáta Centrum právnej pomoci. Pri odložení splátkovým kalendárom, ak dlžník má majetok, hradí odmenu advokáta potom dlžník sám. Následne sa podáva na príslušný súd návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára ktorý obsahuje konkrétne informácie o dlhoch, veriteľoch a majetku. Návrh je možné podať aj prostredníctvom elektronickej e, služby. Ak e, sú teda všetky náležitosti v poriadku, potom sú v 15 dní od doručenia návrhu vyhlási konkurs. No a po vyhlásení konkurzu môže s majetkom nakladať už len správca. Viaceré súdne konania sa zastavujú a zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Čiže do tej konkurznej podstaty patrí všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Je toto veľmi podstatná vec, taká praktická, pretože no, no, tu dochádza k mnohým, mnohým tiež potom aj chybám zo strany aj súdu, aj správania sa a potom tých dotknutých e, osôb. E, znova po tom roku 2017 sa do zákona prijalo, že už priamo v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo o určení splátkového kalendára súd rozhodne tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené v konkurze alebo splátkovom, alebo splátkovým kalendárom teda celý proces toho osobného bankrotu je o mnoho rýchlejší ako klasické konkurzné uh, vyrovnanie a, a nie je osoba zaťažená doslova stresujúcim exekučným konaním. Uh, k tomu ešte asi by som dodala, že e, potom v lehote do 6 rokov sa môže veriteľ v takom ďalšom osobitnom konaní domáhať zrušenia, odloženia pre nepoctivý zámer toho dlžníka, napríklad zatajenie majetku, neplatenie vyživného, neposkytnutie súčinnosti a podobne. Čiže tu je mm, naozaj potrebné, ak budete s tým právnikom komunikovať, právnik nemôže um, <laughs> teraz budem rozprávať naozaj teoreticky, právnik nemôže ísť proti vašim záujmom, ak sú akékoľvek, uh, ale je potrebné sa potom o všetkom s týmto vašim právnikom poradiť a vyvárovať sa tých nepoctivých zámerov, pretože častokrát potom nejde len o, nepôjde už len o o civilnú otázku, ale potom môže ísť aj o trestnoprávne postihy. Takže takto asi v kocke, čo sa týka mm, takéhoto rámca tej myšlienky osobného bankrotu. A tu by sme teda išli na, mm, pôjdeme už rovno do zákona, o, do zákona číslo 7 z roku 2005 a o konkurze a e, vyrovnaní. No ja si idem ten zákon otvoriť, ale znova mi tu niečo sa mrzne. Sekundičku. Pôjdeme rovno na odloženie. Hneď e, v úvode príslušného ustanovenia zákon hovorí, že každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa odlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom mm, a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti alebo teda e, alebo nie, alebo z záväzky z iného dôvodu. Dlžník je opravnený opätovne sa domáhať odloženia konkurzom alebo tým splátkovým kalendárom po uplynutí, najskôr po uplynutí 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára. Je, čiže e, viete ísť do toho odloženia v tom intervale, ak sa to dá tak povedať, tých 10 rokov. Dlžník je oprávnený podať e, návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie, ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu, e, v prípade, ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu, musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok. Dlžník je ďalej povinný spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára vyhlásiť, že je platobne neschopný. Tu by som sa zastavila, pozastavila. Určite evidujete ten prípad pani Šimečkovej, o ktorej rozpráva aj premiér Fico, že uplatňovala si viackrát ten istý nárok voči viacerým e, štátnym subjektom a v každom e, vyhlasovala, že si neuplatňuje od, iné, od iného subjektu. Je treba mať na e, mysli, že takéto vyhlásenie je lživé, nepravdivé vyhlásenie je základom trestného stíhania, pretože vy uvádzate orgán verejnej moci alebo aj inú osobu, keď je to v kontexte nejakom inom, ale v tomto prípade, a tu by bolo tiež v prípade bankrotu, uvádzate orgán verejnej moci do omilu a tým poškodzujete práva iných. To je trestný čin poškodzovania cudzích práv. Takže, a samozrejme, môžu tam byť aj iné trestné činy s tým spojené, ale tento je tu taký, taký eh, na prvý pohľad už, eh, už eh, zjavný. Teda dávať si skutočne pozor, čo voči orgánom verejnej moci vyhlasujete. No, ďalej dlžník nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie spátkového kalendára, ak je vo výkone trestu odňatia slobody. Ja som takisto mala klientov aj ešte aj pred eh, covidom, eh, keď som ešte vykonávala eh, tie, tie trestné veci. Keď chceli, chceli riešiť túto otázku o svojich dlžov, pretože Veľa z nich samozrejme aj do aj trestné činy e, potom sú spáchané, môžu byť spáchané tým, že vy nie ste povinní plniť, sú to napríklad trestné činy rôznych odvodových povinností, daňových povinností, kde sa môže človek dostať e, skutočne e, cez, nazvime to, druhotnú platobnú neschopnosť, alebo cez tie ďalšie vstupné veličiny, s ktorými neráta a znova sme pri tej konsolidácii a tých teda opatreniach, ktoré sa dotknú každého. Čiže je treba si veľmi vážne e, zrátať a zvážiť dôsledky aj toho, že človek nie je schopný platiť svoje zákonné povinnosti a dopustí sa potom e, trestného e, činu. No, poďme na pohľadávky uspokojované v konkurze alebo splátkovom kalendáre. O, najprv si povieme, ktoré uh, pohľadávky sa môžu uspokojovať. Čiže v konkurze alebo skladkovým kalendárom môžu byť uspokojené e, pohľadávky a to pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurs alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi. Nazýva sa to ďalej len rozhodujúci deň. Ďalej, budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom. Čiže tu mm, znova apelujem aj na ručiteľov, dávať si, dávať si skutočne pozor, aj keď máte ručiteľské záväzky. Ďalej pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Požiadavka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim eh, dňom. Mm, tieto požiadavky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. Čiže tie pohľadávky sú vlastne mm, nároky, ktoré eh, budú uspokojené v konkurze, čiže sú to nároky tých eh, veriteľov. Ďalej pohľadávky, ktoré sú vylúčené z uspokojenia. Za e, nevymahateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 listiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom, za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymahateľná alikvotná časť príslušenstva. Ďalej, príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vzniklo nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni, to neplatí pre pohľadávky z úveru na bývanie, iba že bola prihlásená do konkurzu. Ďalej, zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zaklada právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom ďalej peňažné pohľadáky, ktoré patria alebo patrili osobne spriaznenej, osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, ďalej trovi účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou konkurznom konania alebo konaniu určení splátkového kalendára. Nevymahateľnosť, som čítala sa, nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky. A teraz si povieme, ktoré sú nedotknuté pohľadávky. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky. E, pohľadávka veriteľa fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, Pohľadávka správnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o odlžení. Ďalej zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva. Niektoré termíny budú možno pre vás obťažné, ale my si to potom v konkrétnych prípadoch budeme, ak teda budú nejaké aj konkrétne otázky vysvetľovať. A za, musíte poznať, je to, je to niekedy nutné, ale ten zákon musíte poznať, ak sa chcete sami v tom orientovať. Je, čiže, čiže ďalej nedotknuté, nedotknuté pohľadávky. E, kde sme to prestali? Uh, zabezpečená pohľadávka v rozsahu, ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva, ďalej pohľadávka z zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním, vrátanie príslušenstva takejto pohľadávky, pohľadávka dieťaťa na výživné, vrátanie príslušenstva takejto pohľadávky, pracovnoprávne nároky zamestnancov dlžníka voči dlžníkovi, e, voči dl, e, nároky zamestnancov dlžníka voči dlžníkovi, peňažný trest podľa trestného zákona, nepeňažná pohľadávka. Hej, čiže uh, tieto um, pohľadávky vám ostanú aj po tomto osobnom bankrote. To sa nazýva nedotknut, nedotknuté pohľadávky. Uh, ďalej nepostihnutelná hodnota obydlia dlžníka. To je tiež veľmi dôležité. No, uh, nepostihnutelnou hodnotou obydva dlžníka je hodnota alebo časť hodnoty jednej obyvateľnej veci s príslušenstvom vrátane prípadného zastaveného a priahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie. Ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnutelnou hodnotou je e, hodnota alebo časť hodnoty spoluvlastníckého podielu dlžníka k jeho obydliu, jej výška sa pomerne, pomerne neznižuje. V prípade BZM má každý z bezpodielových spoluvlastníkov právo na nepostihnutelnú hodnotu obydlia. Ak je obydlie dlžníka zaťažené zabezpečovacím právom, zabezpečovacie právo má prednosť pred nepostihnutelnou hodnotou dlžníka. Výšku nepostihnutelnej hodnoty obydlia dlžníka ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Aj to je to, čo som pred chvíľočkou čítala, že po roku 2017 bolo to na 10 tisíc eur. Tá hodnota, eh, tu ak vždycky treba pozrieť ku konkrétnemu dňu, keď sa rieši konkrétny prípad. Hej, že koľko, koľko to e, vychádza mm, neviem, ako často vláda tieto nariadenia mení, tieto výšky, či sa budú meniť aj v súvislosti s konsolidáciou, pretože všade sa musia. Na každom kroku zo všadiaľ sa musia peniaze nejak získavať do, do štátneho rozpočtu. No, poďme na mm, rozhodnutie o odlžení. No a pred nepoctivým, eh, pred eh, poctivým a nepoctivým záverom si eh, urobíme prestávku, alebo... No dobre, poďme o rozhodnutie o odlžení. O odlžení rozhodne súd v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom v rozsahu, tak ako nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. V uznesení súd uvedie znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú, o ktoré dlhy ide. Vždy si dávajte pozor, keď e, akékoľvek rozhodnutie vám príde, <laughs> to je to, o čom som aj počas covidu uh, rozprávala a prednášala, že vždycky musí byť v každom rozhodnutí, musí to byť paragrafované. Musíte, každá jedna veta, ktorú súd, ktorú orgán verejnej moci povie, musí byť zaparagrafovaná. Ak to tam nie je, ide potom o ničotné rozhodnutie. Znova sa vrátim k e, Mikasovým aktom o prekrytí dýchacích ciest, kde nebol uvedený žiaden paragraf, ktorý ukladá povinnosť na prekrytie dýchacích ciest. To rozhodnutie malo síce x paragrafov o všetkom možnom, iba nie o tom, e, že sa ukladá všeobecná povinnosť prekrytia dýchacích ciest. Pretože takýto paragraf neexistuje. a keďže som to tvrdila nahlas, či pravdou, v zbierke zákonov Slovenskej republiky neexistuje zákon, ktorom by bol paragraf o povinnosti, všeobecnej povinnosti, nehovorím o povinnosti podľa pracovno, ehm, podľa, podľa zákona o ochrane bezpečnosti zdravia pri práci. Tam nájdete povinnosť prekrytia dýchacích ciest, lakírnika, chirurga, ale to je niečo úplne iné. My nemôžeme povinnosti zo zákona o, o poľovníctve prenašať na, na ako všeobecnú záväznú povinnosť. Čiže to sú totálne, to, proste ľudí tak zavádzali a ľudí tak manipulovali a strašili, že že, že no a, čiže v každom, v každom, e, v každom e, jednom rozhodnutí musíte mať e, uvedené, uvedené, uvedené paragrafové znenie toho, o čo vlastne e, ide. No, ideme ďalej. Sekundičku, ja ešte niečo potrebujem doslať. Posielam niečo do e, štúdia, takže poprosím technika, aby sa na to potom pozrel. Musím sa prepnúť nejak, kde sme ja mám stále s tým problém, ako, ako, ako, eh, ako sa tu dostať do toho četu. Prosím ťa, Peťo, pomôž mi, lebo potrebujem ti niečo poslať. No dobre, poďme ďalej. Rozhodnutie o... Skús mi, prosím ťa, Peťo, poslať nejakú mm, nejakú správu mi napíš do četu a ja na to ti odpoviem, pošlem ti jeden link. No poďme ďalej, rozhodnutie o odlúžení. E, odlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze. Poslal som správu. Alebo, no, a kde to mi, kde mi to došlo, keby som ešte vedela. Uh mhm. -huh. Ja niekde som asi, neviem, kde som na, napojená. Na... Dole na lište nemáte Telegram? No nie, ja mám Telegram. Ja som na Telegrame, ale prečo to tu nevidím? Sekundu no fakt toto neviem sa, mne toto skáču tie okna. Neviem. Hm. Máte tam aj také maily? No, už prišli nejaké, nejaké, eh, no ja to nič nevidím. Takže asi si urobíme prestávku a mňa bude musieť technika navigovať, tak dobre. Takže e, dokončíme to rozhodnutie o odlžení ešte tak zo pár súvisiacich paragrafov a potom urobíme si prestávočku. Dobre, um, ehm, Odlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo s plátkovým kalendárom, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov. To je tiež dôležitá veta. Pohľadávka, ktorá sa v dôsledku odlženia Stala voči dlžníkovi nevymahateľná, je aj naďalej vymahateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje. Na nevymahateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi sú prihľadne aj bez námietky dlžníka. Uh, tu by som tiež odporúčala uh, sa veľmi nespoliať na, na ex, ex off povinnosť zo strany súdu, pretože ako som vravela, a to myslím s plnou vážnosťou, na súdoch, neviem, čo je to za generácia, ktorá nastúpila na tie súdy pracovať, ale nemusí to byť len tá mladá generácia a vôbec proti mladej generácii e, človek nemôže nič mať, ale, problém, ale môže mať proti nej e, proti nej legitimné výhrady na jej kvalifikovaná odbornosť na pozíciách, na ktorých sa nachádza. A to je ten problém. E, na súdoch pracuje množstvo e, aj sudcov, aj e, VSU, vyšších súdnych úradníkov, ktorí nerozumejú, mm, nepoznajú právo. Oni ho nepoznajú. Ja neviem, ako skončili školu, či majú to mechanicky naučené a nevedia rozmýšľať, alebo to ani nemajú mechanicky naučené. Nepoznajú právo, bodka, nepoznajú ho. poďalšie sú, sú tak sebavedomí, a najmä, ak sa dostanú pracovať na súd, pretože dostať sa pracovať na súd, to máte mm, doslova doživotnú rentu e, za fantasticky priateľných podmienok, kde už potom aj v pozícii sudcu máte prácu na doma a proste a spory trvajú x rokov, ale sudca samozrejme má právo pracovať aj doma a tak ďalej a tak ďalej. Tam je kopec množstvo vecí, ktoré, ktoré im e, vyslovene dáva až elitárske postavenie. A, e, čiže nepoznajú právo, e, majú, sú, sú, sú nedôvodne sebavedomí a sú arogantní a táto kombinácia vám mm, zaručenie prinesie to, že tie a pracujú s umelou inteligenciou, ktorá pokiaľ vy neovládate svoj odbor a komunikujete v ňom s umelou inteligenciou, narobí sa ale že enormne viacej škody, než tú škodu narobí, len poviem to expresne, nejaký hlupák so svojou hlavou. Pretože ak uh, hlupák len so svojou hlavou uh, koná len v rámci teda jej možnosti a schopnosti, no tak nie je to dobré, ale, ale, ale, ak tú hlavu vy máte bystru, tak to viete, uh, E, viete nejak e, upratať, ale ak ten hlupák tú svoju hlavu, tie svoje a už poviem, jeho vlastné halucinácie prenáša do umelej inteligencie a tá potom vám robí také skladby, také halucinácie, že vám keď príde rozhodnutie, tak žasnete. Samozrejme vy, že vy dáte, ak sa dá dať opravdu, lebo voči všetkým rozhodnutiam sa dá, a hlavne voči niektorým, voči vyšším súdnym úradníkom viete dať samozrejme vždy, ale voči niektorým rozhodnutiam e, e sa nedajú dať opravné prostriedky, viete, viete ísť potom do iných e, štádí e, preskúmavanie rozhodnutí, ale vo všeobecnosti povedané, ak vám, a, a vy sa aj od, viete odvolať, dajme tomu, voči týmto veciam, tak e, Znova tam máte len toho nejakého sudcu, ktorý, ktorý je na podobnej úrovni a e, častokrát sa nezaoberajú vôbec ani, nečítajú tie vaše, vaše námietky odvolacie alebo stiažnostné. A podľa toho, o koho ide, a ak vedia, ak ide o nejakú osobu, ktorá nemôže prejsť, ako je napríklad aj Krajníková, ale aj iné osoby, E, ako e, to bolo muž v koženej e, veste, nemôže prejsť, tak jednoducho neprejdete. Darmo, darmo, vy, vy cit, darmo vy odcitujete paragraf, oni si povedia svoje a povedia vám to na 15 strán cez umelú inteligenciu a vy žasnete, čo za bezobsažné halucinujúce skladby vied, ktoré ale budia dojem takej, takej, uh, takej noblesy, sa tam nachádza. No takže uh, treba byť vždy obozretný, aj keď súd má ex ofo, teda úradnú povinnosť, on uh, nekoná. A je si treba vedieť striehnúť e, teda každú, každú jednu vec, či pohľadávku uplatňujete, alebo teda sa aj voči uplatneniu pohľadávka bránite, lebo je to treba vedieť, od toho potom je tam ten právnik, ktorý by mal byť ktorý by mal byť erudovaným. No. Takže ak došlo k odloženiu, konkurs vyhlási, ak došlo k odloženiu, konkurs vyhlásený na majetok dlžníka nie je prekážkou prevádzkovania živnosti podľa osobitného predpisu, teda prevádzkovania živnosti. Hej, čiže uh, vy aj keď ste odložení uh, a konkurs, teda, ktorý bol vyhlásený, nie je teda touto, môžete teda ďalej eh, podnikať. Poďme na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. Veriteľ, ktorý bol dotknutý odlúžením, má právo domáhať sa zrušenia odlúženia a návrhom na zrušenie odlúženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich um, rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o odlúžení. Ak preukáže, že dlžník nemal pri odlúžení poctivý zámer. To je to, čo sme si tiež už dávali v úvode. Tá lehota 6 rokov je tam treba dávať pozor, aby vám fakt ten nepoctivý zámer mm, nebol preukázaný a k tomu vám ešte niečo poviem. Uh, ak je takýchto návrhov viac, sú to spojí konanie na spoločné konanie, vo veci samej tu rozhoduje potom súd rozsudkom. Tu by som tiež do toho vstúpila, to je taká podobná vec z, a, a tiež je to <laughs> samostatná téma a robí to veľmi vážne problémy. Volá sa to odporovateľnosť právnemu, eh, právneho úkonu Eh, treba rozlišovať medzi neplatnosťou právneho úkonu a odporovateľnosťou právneho úkonu. Neplatný právny úkon je taký, on je od počiatku neplatný, mm, ja neviem, napríklad zmluvu by podpísalo 12-ročné dieťa. Jednoducho nemá spôsobilosť na právne úkony, zmluva je od počiatku neplatná. Ale odporovateľný právny úkon je napríklad taký, ja to vám poviem prípad z mojej praxe úplne stručne, ale je aj zaujímavé, by bolo si ho rozobrať. Um, ak by ste boli, mm, ak, ak prevedete majetok, um, napríklad, poviem konkrétne ten môj prípad, uh, teda prípad môjho klienta, ak prevedete majetok na svoje maloleté deti, uh, ináč <laughs> v tej veci som dvakrát vyhrala Eh, vec až ústavným nálezom a napriek tomu eh, súdy v náhradu škody týmto maloletým deťom, ktoré som zastupovala, odmieta vyplatiť náhradu za zastupovanie. A znova je to osobitný, osobitný prípad, ale tu na každom kroku, ak sa pohnete, vy potrebujete byť tak nadúpaný tým právom, pretože darmo máte aj advokáta. Jednoducho a, a teraz, keď ešte budú tie svoje tie svoje nezmysly vkladať umelej inteligencii a tá bude produkovať ďalšie nezmysly, eh, je to stále ťažšie a ťažšie. No ale vráťme sa k tomu aj odporovateľnému právnemu úkonu, čiže uh, eh, prevedete na svoje maloleté deti nehnuteľnosť a mm, v tomto prípade zastupuje ich opatrovník, eh, starý otec, ten o ničom, ten vôbec nevie o ničom, že jeho zať má nejaké dlhy, proste v dobrej viere ten, ten majetok, rozostávanú stavbu na maloleté deti, e, teda zastupujú maloleté deti, e, sú chvali právny úkon, deti majú majetok, všetci sú spokojní. No ale náš pán otec e, za chvíľu má vydaný rozsudok, exekučný titul, že má vrátiť, že, že je povinný vrátiť peniaze svojim veriteľom. No a tu začína e, ďalšie súdne konanie, kde tí veriteľia, teda a ten otec nemá nič, pán podnikateľ, kde tu veritelia podajú e, žalobu o, o odporovateľom správneho úkonu. To znamená, že ten prevod rodinného domu na tie maloleté deti je platný. Tu ho vš platí pre všetkých, iba okrem tých veriteľov, ktorí majú e, to ten, to judikované rozhodnutie, teda rozhodnutie súdu, pravoplatné rozhodnutie súdu, že uh, je im, že ten darca, otec, ich uh, dlžník, prevedel túto nehnuteľnosť na maloté deti, pretože sa chcel vyhnúť tý, tomu, aby uh, prípadne nehnuteľnosť neišla do exekúcie. A tu bolo treba preukazovať, a toto už nebudem otvárať, to si môžeme urobiť samostatnú vec, lebo to je tak zaujímavý prípad. A tu poviem len k tomu toľko, že v prípade, ak sa vám preukáže, že vy ste tento majetok naozaj darovali za účelom toho, že chceli ste sa vyhnúť exekúcii pri budúcej exekúcii, tak súd vyhlási tento úkon za odporovateľný. To znamená, že pre všetkých tento úkon platí, voči všetkým tretím osobám sú tieto deti. Deti stále ostávajú vlastníkmi, ale exekučný súd vie z ich majetku, vie tento majetok predať a vie z, jeho vyťažku uspokojiť tých veriteľov. Odporovateľný právny úkon tam je lehota troch rokov a pri tomto, čo sme si teraz hovorili, je tých 6 rokov. Takže na to veľký pozor, e, čo ako na začiatku robíte. Skutočne poradte sa so svojím, nie, nie lekárnikom, ale právnikom. Právnikom, ktorý, ktorý bude rozumieť veci a preto potrebujete rozumieť časti veciam. E, to právo sa študuje niekoľko rokov, potom je tam prax, čiže vy ho, vy ho keď ste keď ste e, teda inak zameraní, samozrejme, že nebudete vedieť do hĺbky ako právnik, ale budete vedieť základné veci a budete vedieť sa pýtať Dôležité je vedieť položiť otázku a pýtať sa a vedieť sa aj sám zorientovať v, tých, v tom manuáli a to sú tie zákony. No takže 6-ročná lehota si pozor e, e, neuvádzať, e, neuvádzať nepravdivé údaje, pretože aj neumyselne niečo, keď sa uvedie, tak vie sa vám to postarať o zvyšok, <laughs> zvyšok života. No poďme ďalej. Pravoplatné rozhodnutie o zrušení odloženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie odloženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie odloženia, ak je podaný iným veriteľom, alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylúčujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením odloženia sa, no a už zase sa tu práce robia stavebné, zrušením odloženia sa a odlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam mm, pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr, ako uplynie 10 rokov od rušenia od dlženia. Pravoplatné rozhodnutie o zrušení odloženia je rozhodnutím o vylúčení podľa paragrafu 13 a obchodného zákonníka. Tam teraz do toho nepôjdeme, to sú už také osobitné prípady. Súd, ktorý rozhodol o odložení na podnet prokurátora, e, zruší takéto odloženie, ak zistí, že dlžník nemal pri odložení poctivý zámer. Takéto konanie je možno začať do 6 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. No, Teraz pozerám, že koľko je hodín, my aj budeme o chvíľočku končiť. Necháme si ten poctivý zámer potom na, na eh, stále ja sa neviem pripojiť na, eh, na ten chat, ktorý ide do slobodného vysielača, takže vám neviem ani zodpovedať otázky. Neviem, ako to urobíme. Uh, prosím ťa, Peter, potvrď my máme 5 minút do skončenia relácie. Áno, máme 5 minút do skončenia no, relácie. Takže, zhrnieme si, čo vlastne sme si teraz povedali. A pôjdeme potom v ďalšej relácii, môžeme rozobrať ten poctivý a nepoctivý zámer a tiež sú to aj v tomto kontexte tie odprovateľné právne úkony, preskúmanie pomerov dlžníka, potom niečo o správcovi a povinné zastúpenie e, dlžníka. No, tak zatiaľ to zhrnieme toľko, že pokiaľ sú na vašej strane uh, nejaké tie dlžoby a e, skutočne neviete už kudy kam, navštívte to podnikateľské, podnikateľské navštívte to Centrum právnej pomoci. Vysvetlím situáciu, pretože vy ste zo zákona aj povinní v niektorých prípadoch eh, aj mm, takto postupovať, pretože vlastne ste povinni si sledovať svoje, svoje podnikateľské aktíva a pasíva. Eh, čo je také praktické a výhodné pre eh, dlžníka, to je samozrejme mať ten poctivý záver, pretože, pretože nepoctivému zámeru sa ochrana neposkytuje a ak, tak sa vám na to príde a dostanete sa do vážnejších problémov ešte. Eh, ale teda, ak ten zámer je naozaj poctivý, tak ehm, zjednoduší a zjednoduší vám to teda ďalej život, vás to, vás to odloží, vás to proste vás, vám to dá ako taký nový uh, reštart. Uh, samozrejme je potrebné ono aj vedieť, si ten majetok istým spôsobom uh, usporiadať, aby rodina nebola postihnutá. Uh, na tieto ale všetky veci je treba myslieť dávno predtým, než budete rozmýšľať na bankrote, o bankrote. Pretože vy, keď začnete už v súvislosti s bankrotom si usporiadavať, teraz to nazvem slovom usporiadovávať, svoje majetkové pomery, tak uh, znova si vyrobíte jeden obrovský problém. Jednak odporovateľnosť právneho úkonu, ale aj z hľadiska trestného práva sa môžete dostať do, do konfliktu o, e, s týmto zákonom. Čo sa týka aj usporiadania si osobných e, pomerov, majetkových pomerov, e, hlavne pri výkone podnikateľskej činnosti, tiež môžeme aj na túto tému urobiť e, reláciu, kde ja vrelo odporúčam a doslova kladiem to ako povinnosť <laughs> povinnosť tomu podnikateľovi, tomu členovi rodiny, ktorý podniká, aby, aby ešte tým, alebo už tým dňom, keď začne podnikať, pretože až vtedy viete upravovať tieto vzťahy. A teraz narážam na, napríklad na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ako je treba riešiť a ďalšie majetkové vzťahy aj voči deťom. To vrelo odporúčam. A ak príde problém, 80% problémov máte z dole. A budete sa bortiť s tými 20 problémami, ako len teda ísť do toho bankrotu, o ktorom som vám teraz rozprávala. Takže na dnešnú reláciu, na tú hodinku a pol je to všetko. Prajem vám pekné, pekné, pekný víkend. Pokiaľ máte v súvislosti s týmto bankrotom nejaké otázky, napíšte mi. Na, mm, neviem sa dostať k týmto otázkam, ktoré dneska ste aj písali. Uh, a ani telefonáty neboli, nestihli sme to za tú krátku chvíľu, robíme si potom aj takú telefonickú reláciu. Napíšte mi aj otázky, ktoré by vás zaujímali, aké témy by ste chceli rozoberať v súvislosti s právom a pokiaľ budete chcieť aj osobne rozobrať nejakú vašu kauzu, môžete aj vstúpiť do relácie, budeme vás anonymizovať a takto vlastne budeme riešiť presne konkrétne e, ťažiskové, ťažiskové, ťažiskové otázky, ktoré, ktoré nielen vás, ale určite aj ďalšiu